Українська вільна академія наук, серія, медична, медичний збор, збірник 1, частина 2. Наталі Осача Яната. Лікарські рослини, що їх уживає населення правобережної України в народній медицині. накладам товариства прихильників Уван Авсбург, 49-й рік. Шлюз. Лікарські рослини, що їх уживає населення правобережної України в народній медицині. Перше вступ. Загальне число лікарських рослин в усіх країнах, що їх нараховують деякі автори в різні часи досягає до 12 тисячі видів. В теперішні часи в медицинській практиці використовують порядка 200-250 видів. Число цих рослин з часом міняється, то меншає, то знову більшає. Спочатку медицина використовувала на лікування лікарські рослини, переважно у вигляді виварів, настоїв, мастей, олій. Пізніше почали вживати етерові олії, що їх виділяли вже за середніх віків. Так, етерова олія з розмайрину лікарського була здобута в 14 столітті. В 19 столітті багато було зроблено в ділянці хімічних аналіз, аналіз лікарських рослин. Початок 19 століття характеризується в царині хемії відкриттям низки алкалоїдів із кори чинхона, хінового дерева, хіновця, виділена алкалоїд хінин, а папавер сомніферум мака опійного з продуктів опія, алкалоїд морфін, кодеїн, з листків йо скямус нігер, виділена алкалоїд гіасямін, а потім і решту алкалоїдів групи атропіно. У 60-х роках того ж століття під час розквіту синтетичної органічної хімії медицина мала цікавитися лікарськими рослинами. Але з 1890 року знов помічається збільшений інтерес до вивчення нових рослинних засобів і до поглибленого дослідження вже відомих видів лікарських рослин. Зокрема, протягом останніх 220 років нашого століття в Райху, Франції, Англії, Італії, Японії, медицина та хімія вивчають терапевтично та хімічно нові об'єкти лікарських рослин. Під час Перстової війни Райх замість Хідра Стіс Денсіс імпортного канадійського жовтого кореня почала вживати як кровоспинозасіб капсела бурса пасторіс. Грицики каліточник. Ця рослина часто трапляється на Україні і в Німеччині як бур'ян. Щоб уникнути використання в медицинській практиці хімічних препаратів в університетських клініках в Ерлінгені та Марбурзі були проведені в роки останньої війни спроби лікування ран у роті після складних операцій, обличчя, екстрактами з рослин. На лікування вживали арніка Монтана, скусівник арника, календула офіціналіс, нагідки, хіперікум перфоратум, Заяче крівця, святоянське зілля. Ці спроби, за словами авторів, несподівано закінчилися надзвичайно добрими наслідками. У Франції після фармакологічного вивчення, яке дала успішні наслідки, виведена в медицину анемоне пусатіла, вовчий сон, сон траву, як ліки для заспокоєння нервової системи. Ця рослина росте в нас на Україні схилах та узліссях дуже рідко. Рослина була відома ще Гіппократові та Плінієві. Гіппократ радив виживати квіти цієї рослини для викликання менсис і проти дифтерічної задухи. Плівій перший вік нашої ери. Згадує про рослини як про засіб від головного болю та про Так само і в нас за останніх часів введено в медицину нові цінні рослини полігоном хідропіпер, водяний перець, як кровоспина засіб при жіночих, легеневих, неркових, носових, кишкових кровотечах, полігоном без торта ракові шийки, як зв'язуючи засіб пришлунково кишенькових легеневих та інших захворювань. Ві бурном опулос, калини від застуди. Трохи пізніше була введена в медицину пеганом хармала, армала, ребрик, вонючка для лікування при ускладнених мозкової грипи та паралічу. Проблема вивчення нових лікарських засобів, поповнення ним асортименту наших лікарських рослин. Може йти різними шляхами, виявляти нові рослинні об'єкти можна перш за все вивченням родин та родів. Що відоме вже своїми позитивними терапевтичними властивостями, які вже використовуються в медицині. В цьому відношенні цікаво, например, наприклад, родина Лілі Ціяє, Лілі Юваті, що до якої належить Конваларія Маджаліс, Конвалія. Родина Соло Націає, Пасльо Нуваті, серед яких є відома Атропа Беладонна. Беладонна. Datura stramonium, дурман звичайний, Дівдерева. Hyoscyamus niger, Блекота Чорна, Люльок, родина Malvaceae, Калачикуваті, до якої належить Альте Офіціаліс, Проскорняк та інше. Серед цих рослин слід шукати і інших видів, що, можливо, також мають цінні лікувальні властивості. Проте, виявляючи певні чинні речовини, не треба забувати того, що одні й ті самі речовини є специфічні не тільки для однієї родини, що іноді вони є в різних родинах. Наприклад, гармін знаходимо в родинах мальва цая, сіп, сімпло рацая, зігофілацая, мальпі ацая, рабіцая, кодеїн в лілацая, тіацая, рабіацая. З другого боку, чимало значення має вивчення рослинних засобів, що їх уживаємо, уживає місцеве населення в народній медицині. Відомо, що багато наших цінних лікарських рослин було введено в наукову медицину з емпірічної народні в результаті відповідної наукової перевірки. Наприклад, конваларія маджаліс, адоніс верналіс, Город Світ вісняний, афедра дістахія, афедра савчак. Широке вживання деяких рослин для лікування одних і тих самих хвороб у багатьох місцевостях, іноді навіть у різних країнах дає підставу передбачати деякі терапевтичні властивості і вимагає хімічного та фармакологічного вивчення для наукового обґрунтування та вживання в науковій медицині. Наприклад, е, літрум салі царія плакун трава, залізняк. Використовують на лікування шлункових хвороб в Україні, Сибіру та на Кавказі. Населення України в багатьох районах уживає геом урбаном, гребнік звичайно при пологах для поселення перейм і при жіночих хворобах. Так само використовують рослину в Басарабі і в Мордорі. На лікування пропасниці в багатьох районах України вживають полігоном авікулари, спориш звичайний. В Альжирі споришем також лікують пропасницю. В деяких районах України на лікування кровотеч та для викликання менсис вживають діантум діалтоїдес, гвоздики рябі. Так само використовують рослину в Мордорі, Тверська та Володимирська губернії. Для вивчення засобів народної медицини ми зібрали відомості про вживання рослин, місцеві фльори серед населення правобережної України за певною програмою. Виявлення рослин, що їх уживало населення на ліки, а іноді тепер оживає, розподіляємо на групи за терапевтичною дією. Так була виділена група рослин, що ними лікують захворювання серця, органи травлення та дихання, нервову систему від пропасниці, кровоспини спинні, на лікування ран, наривів тощо. Наводимо тут тільки найголовніші групи. Особливо численно виявилася група кровоспинних та маткових засобів деякі рослини, як седом акре, по тентіла ансеріна, стахіс офіціаліс, віднесена нами до різних груп, бо їх уживають населення в різних міс місцях від різних хвороб, а іноді в тому самому місці від різних захворювань. Серед наведених рослин своїм найширшим уживанням звертає увагу дуже розповсюджений на правобережній на правобережжі бур'ян дельфініум консоліда, сокирки польовий, їх використовують у 59 селах. З них у 40 селах як кровоспинний засіб, а також для викликання менсис і вигнання плаценти. Широке вживання мають е, філіпендула Петула потентіла альба, літрум салікарія від шлункових хороб, лаватера турі нгіака при захворюванні органів дихання, німфея альба при серцевих захворюваннях та інше. Шлюз. Друге. Група рослин за їх терапевтичною дією. Перше. Група серцевих засобів. Medicaments for the Heart. Herz Arts Neymittel. Ерсте. Маєн темум біфоліум. Веснівка Дволіста, Сердещик, Горілочка, Валеріан, Родина лілі... Ліліякая, Настоянка рослини з коренем, квітами та плодами є поширений засіб при захворюваннях серця в Кам'янець-Подільській, Житомирській та Винницькій областях, райони Староконстантинова Полонина, Славутський, Хмельницький, Лятівський, Троянський. Город Нещині в Пермщині на Вологодщині. Це рослина лікують від опухів і слабості в ногах. Використовують рослину також як сечогінний засіб. Житомирська при хворобах шлунку. Полонський район при при туберкульозі Полонський район після пологів Красилівський район. Друге. Полігонатум офіціналі. Купина лікарська. Зубник курудака натягач ребро. Родина Лілі Якая. Раніше уживали офіційно в медицині корняк від ломоти ревматизму і пакусів скаженими тваринами. У Житомирська та Київських областях вивар рослини з корняками та листками вживають при захворюваннях серця. Лікують настонка з корняка та лістків хворі зуби при прививіхав руки і ноги, лікують нариви між пальцями. Рани, жіночі хороби. Дуже поширене лікування горілчиною настонкою від ревматизму. Корняки, листки та ягоди відомі як косметичні засоби. Вивер рослини з корняком використовують як молокогінний засіб для корів. Третє. Полігонатом мультіфлору. Купина рясноцвітна. Зілля від задишки. Зубник, ребро, адамів корінь. Родина лілі юваті. Орілчани настонку з корняка або вивар рослини з корняка уживають при захворюваннях серця від задишки, опухів рук і ніг, зубного болю при хорих ясних, ламати ніг, фір, німфе альба, латати біле, водяна лілія моміч білий лататя сплавно. Родина лататюваті. Корняк раніше уживали в райху на ліки. На початку 19 століття лататі біла була виключена з, виключена з офіційних рослин медицини. В народній медицині широко вживають усі частини рослини. Вивар корняка або кніток переймають при серцевих захворюваннях. При набрезку повік і нік, при від задишки, фармакологічне вивчення німфе альба виявило, що в квітках або видів місця глюкозит німфалін, що діє на серце і судини, аналогічно до дії дігіталіс на перстянки, що підтверджує вживання цих рослин у народній медицині при захворюваннях серця. Крім глюкозиду німфаліну в квітах німфея був виявлений ще алькалоїд нуфарін, що діє на нервову систему. Рослини використовують час також від інших хвороб, жіночих кровотеч, туберкульози, шлункових хвороб, пропасниці при ранах та інше. Фюнф Ну, хпар лутеум. Глечики жовті, моміч жовтий, латаття жовте. Родина лата тюваті рослину раніше уживали в медицині під назвою німфея лутея. В народній медицині приймають вивар корняка або квіток при серцевих захворюваннях, при опухах ніг. Широко вживають корняки від хвороб шлунку та нирок від застуди при ранах. Седом акре, очіток гострий, очіток, розхідник, родина красулацея, товстолистя. Раніше рослину використовували в медицині як протицинговий та сечогінний засіб. У народній медицині в Кам'янець-Подільській, Житомирській Вінницьких областях і в Бессарабі рослину вживають від серцевих захворювань, опухів рук і ніг. Очиток гостр відомий у Київській, Житомирській та Вінницьких областях як протипропасничий засіб. На Кавказі і в Мордорі рослину в свіжому та сухому стані, використовують як проносний і блювотний засіб на Полтавщині як сечогінний засіб. Не лікують також тверді нариви, венеричні рани, падучу хоробу застуду. <coughs> Віола хірта, фіалка мохната, фіалка черевички, родина фіалкуваті, корняк має блювотні та проносні властивості вивар усієї рослини з корняком уживають при серцевих захворюваннях в Україні. Ах, віола мірабіліс, фіалка дивовіжна. Фіалка сердечок зазулені черевички, родина фіалкуваті, корняк має проносні та блювотні властивості. У народній медицині в Кам'янець-Подільській, Житомирській, Київській та Вінницьких областях використовують вивар цієї рослини при серцевих захворюваннях, а також для заспокоєння при нервових захворюваннях. Іноді рослину лікують кашель, венеричні хороби. Віола епіпсіла, фіалка ризноліста, родина фіалкуваті. У Винницькій області виварами з усієї рослини лікують хвороби серця. Віола рівініана, фіалка рівініянська, сердечник золотушник, родина фіалкуваті, настонку квіток і листів приймають при болях у серці. Ільф, стахус офіціаліс, буквиця. Бетоніка. Буквиця сердечник, родина Лабіатая. Раніше уживали неофіційний в медицині вивар листків при катарі дихальних шляхів. Товчене зілля як чихальний порошок і як сечогінний засіб. Древні грецькі та римські лікарі визнавали буквицю, а за дуже цінну лікарську рослину від багатьох хвороб. У народній медицині в Житомирській, Київській та Винницьких областях вивори з усі рослини приймають при великому серцебитті та при пороках серця. Широко вживають цю рослину від каші і болів у грудях, від жіночих хвороб, ревматизму. По інших місцевостях використовують рослину переважно лиски при хоробах органів дихання. Нікандра Фіса Лойде, городній хміль, сердечник Перелета, родина Солона Цея. Плоди мають сильні сечогінні властивості, їх уживають в Америці при нирковому камінні. У Кам'янець-Подільській, Житомирській та Вінницькій областях усю рослину з квітками або квітки та плоди у вигляді водяного вивару та спиртової настойки вживають при захворюваннях серця. Рослини розводять іноді для заміни хмелю. Цирціум рівуларе, асот прибережний, красноголовник Откасник, родина Компесітая. У народній медицині в Житомирській області вивором рослини з корінням лікують захворювання серця. Рослини вживають на ліки від шлункових хвороб. Шлюз. Цвай група кровоносних і маткових засобів. Styptic medicaments and medicaments against women's diseases. Bloodstillende Mittel und Arzneimittel für Frauenkrankheiten. Erste. Еквісетум ар... арвенсе. Сосновка польова. Хвощ польовий. Сосновка польова. Родива еквісітація. У Райху та Швейцарії рослини визначають як визначний сьочовинний засіб в Кам'янець-Подільській, Київській та Вінницьких областях вивер рослини. Використовують на лікування від різних кровотеч. Від кровотеч у жінок для викликання менсис приймають міцну настойку. Вивар рослини приймають від шлункових хвороб. При катері шлунку від гаморою, екземи при хворобі нирок, як сечогінна, при туберкульозі, лікування лікарем-хірургом, сімашем, геморою у багатьох хворих виворів, еквесетом арвенса і органом вульгаре в лапках материнки і спостереження над хворими протягом довгого часу дали позитивні Цвайтес. Полігоном авікуляр спориш звичайний. Спориш, шпориш, подорожний, гірчак, пташиний. Рослина став відомою як кровоспинезес, ще Гіппократ, Фесал, Гален радили вживати і при кровотечах у жінок і при великих місячних. В Київській та Вінницькій областях горілчину настойку рослин або вивар приймають при великих кровотечах та великих менсис, а також для викликання менсис. В інших районах України та Мордору відомо вживання рослини від звичайного та кривавого приносу, від хороб дихання, також кровохаркання, заслуговувано на увагу використання споришу звичайно від пропасниці. В Альжері споришем звичайним лікують пропасницю. Дратис, діантус делтойтис, гвоздики рябі, гвоздика гвоздичка, родина каріофілакає. У народній медицині в Житомирській області вивар з усієї рослини вживають від кровотечі, а також для викликання місячних. В Мордорі лікують не жіночі кровотечі та гаморойні кровотечі. Фіртис, Діантус Борбаслі. Оздики темно-червоні. Зірки пропуск смілка. Родина Терафілакує. Вивар рослини приймають жінки для викликання менсис. Фюнф. Дельфініум консоліда. Сокирки польови сокарки, косарики, косирки, серпики, серпоріс, родина рану калаце. У трасі восьмі обслідуваних селах рослина відома як засіб для припинення кровотеч, викликання менсис для вигнання плаценти. Іноді рослини вживають як сечогінний засіб, як серцевий засіб, при хоробок нирок. По інших місцевостях вивар з рослини або з одних квіток лікують задишку, астму та конвульсійний кашель. Зекс. Паонія офіціаліс. Півонія лікарська. Півонія, Певонія, Півник. Родина Ранун Калацея. В народній медицині вивар з квіток в рідких випадках вивар з кореня або настойку з насіння. Пряма для викликання менсис. Зібен Папавер Роес мак самосійка, мак польовий, мак, родина папа Віра це. Пелюскині офіційно вживають у медицині для виготовлення слизистих зборів і худого чаю від кашлю. У Винницькій та Кам'янець-Подільській областях гарячий вивар з усієї рослини або з одних квіток приймають жінки для викликання менсис а також для припинення кровотечі. Ахт Геом Урбаном, Гребник звичайний, золотник, вовчух, денник, родина Росая. Ще з часів Гіппократа, Діоскуріда і Пліні рослина відома як кровоспинезасіб і як ліки при кишково-шлункових захворюваннях горілчину настойку, корняка або порошок з нього. Жінки приймають при пологах для посилення перейм. В Ярославщині вивар корняка або горілчина настойка. Відомі як засіб для посилення пологових перейм і для припинення кровотеч. Іноді всю рослину використовують на ліки як серцевий засіб. 9. Філіпендула Ульмарія. Болотяна бузина, маточник, золотник, огірочник. Родина розає. На лікування в народній медицині йдуть квітки, корняки і зрідка листки. Квітки мають е, потогінні і сечогінні властивості. Їх з успіхах уживають у Швейцарії на лікування водянки. На Кам'янець е, Подільщині, Житомирщини, Вінничини виваром корняка або горілчиною настоянкою лікують жіночі хвороби. Житомирщина закриває жіночі кровотечі. Так само і Ярославщині вивар зілля, корняка та квіток уживають від маткових кровотеч. За спостереженням лікаря Левчука 5-6 прийнять вивару рослини, квіток корняка зілля. З годинами перервами припиняли великі кровотечі. Виваром рослини, крім того, лікують задишку, болі шлунку, венерічні хороби. За кордоном рослини використовують у народній медицині на лікування гаморою протикашкових паразитів при проносах великих Менсис, кровохаркані, на лікування туберкульозу та інше. Цен Сангвісорба офіціаліс, родовик звичайний. Чорна корінь. бедренет жіночий, кривавник, калган. Родина розая. Корняк раніше уживали в медицині як зв'язувач і закріпляючи засіб при геморройних і менструальних кровотечах, при катарі легенів при проносах у Чернігівській, Житомирській та Винницьких областях. Вивар або гориличну настоянку з корняка уживають при жіночих хворобах. Від жіночих хвороб. В Сибиру та Саратовщини настойку з корняка використовують на ліки при великих кровотечах. Ільф трифоліум Степенс. Аграріум. Хмалик польовий. Конюшинка. Конюшина. Польовий хмільок. Конюшник, а від жовтеняця родина Легу Мінозає. На Житомирщині виваром зілля лікують великі довготривалі кровотечі і вживають для викликання менсис. Вивар зілля використовують ще на лікування жовтяниці, кашля, цвольф, тільфоліум арвенсе. Котики, конюшина польова, котики, коточки, огірочки, родина лігумінозая. На Вінниччині та Київщині вивором рослини лікують. Великі кровотечі у жінок уживають на ліки під час пологів, коли не відходять плацента. Використовують також на ліки від проносу, катар катару шлунку, коліту. Драйсік, Trifolium repens, конюшина біла. Орішина біла, біла орішина, родина легумінозая. Квітки раніше уживали в медицині. Висушені суцвіття відправляють за кордон, де їх уживають від ломати та астми. В Україні вивар квіток або всі рослини є відомий засіб, що його вживають на ліки при великих кровотечах і для викликання менсис. У багатьох районах настоянкою з квіток лікують. Уплави. В інших місцевостях рослину вживають також на лікування жіночих хвороб. Фірцик Трифоліум елеганс. Конюшина шведська, конюшина рожева, родина легімінозая. Вивар квіток вживають для викликання менсис. Дзьонсік, трифолум медіум, конюшина середня, червона конюшина, червона лісова конюшина, кливорот. Родина легімнозая. В народній медицині ви рослини приймають для викликання менсис. Зексік, трифоліум альпестре, конюшина альпійська, червона конюшина, горішина, трилисник. Вивар вершків рослини з квітками вживають при великих жіночих кровотечах. Шлюз. Драй. Група проти пропасничих засобів. Medicaments Against Fever. Arts Neymittel gegen Fieber. Ein. Нарцисус. Нарциз, нарцизи, марцизи. родина армарілідакая. Культивують як декоративну рослину по квітниках. Вивар з квіток або сухої цибулини, також свіжу розтерту цибулину. Жива від малярії. Цвай. Рарункулус ацер жовтець гострий, ложечки, жовток, зілля від ліхорадки, родина ранун кулюкає, отруйна рослина. Розтерти квітки прикладуть від малярії у вигляді вигляді гірчичника на спиду або до пульсу. від чого утворюється пухир, пізніше рани через деякий час, за словами населення, малярія проходить. В Мордорі цей від та інші у свіжому стані використовують замість шпанської мушки для утворення наривів. Для натирання при ломах і болі. Інші види ранонкулус так само вживають від маларії, прив'язуючи товчені квітки або лиски до п'ясти рук живчика під час нападу. І тримають їх, поки не утвориться пухир. Лепідіум рудерале, вонючка, хрінеця клоповник перчик, пропасник, вінички, вонюче зілля, цапове зілля, родина круці Ферая. Настоянку з усієї рослини з коренем уживають від малярії не тільки на камені з Подільщині, Київщині і Вінниччини. Але й Полтавщині, Курщині, Михайлівщині. Одещині, Басараби і Сибиру. Седем акре, очиток гострий, очиток, розхідник, родина красулакая. Рослина має гострий їдкий смак. На Київщині, Житомирщині та Винниччині свіже товчене зілля приймають на воді або горільці від малярії під час нападу а також на Полтавщині. Фюнф, Парнасла, Полюстріс, Білозір, Зорька, Фрібік, родина сексі Фрагая. Рослину раніше живали в медицині від хвороб очей, при болях у печінці від проносу та як сечогінна. вивором рослини або горілчиною настойкою лікують малярію на Житомирщині і в Бесарабії. Секс по окиданам Керварія. Смовть Оленіча, Оленяча, Бобівник Лісовий, Бедрин, Порушник, Сивий Бальзак. Корень раніше уживали в медицині як сечогінний засіб під час водянки. Горілчину настонку або вивар з усієї рослини приймають від малярії. На Київщині корінь лікують хороби шлунку. Зібен, пім, пінела саксифрага, бедренець звичайний, зілля від пропасниці бедренець, бедрина зілля, цап зілля, родина умбелі ферая. Рослина з давніх частів, відома як лікарська, ще Пліній згадує про неї як про відхаркувальний та сечогінний засіб. На Житомирщині та Вінниччині розповсюджене вживання корені рослин або всі рослини від малярії у вигляді вивару або горілчини настонки – по інших місцях Винниччини горілчину настонку з корення вживають від астми і задишки, що також е, відзначає лікар Лівчук, Вологодщина і Саратовщина. Група рослин, що їх уживають при нервових захворюваннях. Айн потентіла анцеріна. Гусячі лапки. Золотник, білозілля, спинки, родина розоцея. Вивар зілля вживають для заспокоєння. Відпадучі хороби, як шлунковий засіб від пропасниці, у виварі із суміші рослин, кліматіс ректа, ламаносу. Потантила ансерина, гусячі лапки, симфітом офіцинали, живкости, листків, віборном опулус, калини, парять голову при головному болі. Цвай. Потентіла аргентея, червичник, сердечник, сірозілля. Настоянку рослини з коренем приймають при нервових захворюваннях. У виварі рослини з коренем купають дітей від сплечника дитячої хвороби. До лікування головного болю вживають вивар рослини як зовнішній і внутрішній засіб. Жінки приймають при обтяжених після пологих вивар рослини від уплавів, вивар із суміші рослини потентіла аргентея, червичник і полігоном авікуляра спориша звичайного для припинення великих кровотеч. Драй, латірус нігер, чорнозілля чорне зілля, горошок чорний, лакричник, рудний чай, рудина логімінозая, стручкове. Уживають зілля при головному болю і від епілепсії. Як заспокійлива. На Полтавщині і Київщині лікують при маткові кровотечі. Фір Латірос сільвестрис, горошек лісових. Коси, горошек, журавлини, горох журавлини, родина легімнозея. Вивар уживають для заспокоєння від переляку та запоморочення, від головного болю. За даними Аненкова, в Мордорі лікують цією рослиною падучу хоробу. Фюнф, цен, таврея, цианес, волошка синя волошки, наталожка, патоложка, патлачок, родина композитая. Вивар зілля вживають для заспокоєння при хвилюванні. Вживають його і при головному болі. Секс. Центаврія Джосе. головатки Перелесник. Волошки берегові. родина композита. Виваром зілля лікують нервові захворювання. Також головні болі. Шлюз. Фьольф, група швидкових засобів. against stomach and bowel diseases. Anzeimittel gegen Magen und Dark Krankheiten. Айн, Псевда, Корус, Півники болотяні, півники жовті, півники, корпус, різак, калган, буряк. Родина ірідікає, півнікуваті, отруйна рослина. Корняки та квітки мають е, проносні та блювотні властивості. Вивар корняка або горілчаного настойку вживають від дизентерії і при катері шлунку. Цвай Румокс конфертус, щавель купчастий, щавель кінський, щавій кінський, щавель береговий, квасець кінський, родина полігінакає, вивар Кореня або насіння приймають від звичайного та кривавого проносу при катарі шлунку. На Криворіжжі та Старобільщині коренем так само лікують проноси та хороби шлунку. Крім того, поширене лікування коренем лішаїв, екземі, винарічних хороб, драй, румекс, гідролопатум. Щавель прибережний, щавель болотяний, щавель кінський, буряковий корінь, родина полігонакая. Вивар кореня широко використовує населення багатьох районів при шлункових захворюваннях, дизентерії та інших. Фір Ромекс Кріспус, Щавель кучерявий, щавель кінський, щавель кінський, щавель береговий, родина полі гонакає, гарячкувати. Вивором з усієї рослини лікують шлункові хвороби. І, звичайно, та кривавий пронос. Фюнф. Понтентіла ансеріна. Усячі лапки. Усячі лапки, золотник, біле зілля, спинки, родина розоцая. Вивар з усієї рослини вживають при проносах і шлункових хоробах. Новими дослідженнями, проведеними в рейху над тваринами, в рослині вивалено, виявлено перш за все антиспазматичну дію на пілорус і на матку, а також області тонких і товстих кишок. На підставі цього вищення рослини введена в лікарську практику. Зекс потентіла Альба лапчатка біла, п'ятипальник, п'яти. П'ятерник, п'ятисильник, п'ятерик, родина розацея, вивером рослини з корняком або самого корняка, лікують шлункові захворювання і проноси. Вивар із рослини або горілчину настойку з горняка приймають при жіночих хоробах, при туберкульозі. Зібен Зибен Гекса Петула, гадючник, балабаши, балабончики, талабан, починочки, родина розіцяє. Вивар рослини або горілочну настойку з корняка широко вживають при шлункових хоробах. І для апетиту. Всю рослину або корняк використовують на ліки при хоробах серця. Як сечогінний засіб при ниркових хоробах. На Кавказі при маткових хоробах. Ахт. Сангуі сорба офіціналіс, родовик звичайний, чорнокорінь, бедренець жіночий, кривавник калган, родина Розоце, оком'яніць Подільський, Житомирський, Сумський та Винницький областях уживають рослини з корняком від проносу, блювоти, болів у животі. Таке саме вживання має росина в Мордорі і Галичині. Нойн Літром салікарія. Плакон трава, залізняк. Залізняк, Васильки, берегові, плакон трава. Зюзник. Родина літрацея. Рослина містить Чинбові речовини вживаєте як сильно зв'язуючі і рано за гойловий засіб. Кавказ. Корені йдуть на чиньбу. Ще дьоскоріт. Перший вік нашої ери. Рада виживати рослину при крова харкані і проносах. В Кам'янець-Подільській і Житомирській та Київській областях рослини вживають як внутрішні та зовнішні засоби. Засоби ванни від звичайного та кривавого проносу. На Кавказі в Сибиру і Галичині так само лікують рослиною шлункові хвороби. В Райху і Франції рослину визнають за хороший лікувальний засіб при проносах, і, зокрема, бактерійних. Цен, лазер пітіум, латіфоліум, стародуб широколистий, стародуб, зенгель, родина умбе ліфірає, корень раніше уживали в медицині як засіб, що скріплює шлунок, як сечогінна і пропасниці. Горілчина настойка кореня має широке використання як ліки при шлункових захворюваннях. Ільф. Інола британіка, заболоточник, арника, бабишник, Іван Зілля, родина композитая, кошик освіті. В Росії рослини з коренем уживають при кривавих проносах, дизентерії, болях у животі. Шлюз. ЗАГС – група засобів, що їх уживають при хоробах органів дихання. Ан. Уртіка уранс, кропива жиганка. Кропива дрібненька, кропивка жиж... жижевка, жигалка. Родина Урті Кацияє. За кордоном зілля вживали як кровоочищаючий засіб, насіння як обволікаючий засіб, а також при розслабленнях та грудних хворобах. У Франції при лікуванні кропивою дають перевагу Уртіка Уренс. В народній медицині обслідуваних районах вживають настойку рослини іноді з Уртіка Діо Іца. Кропивою великою від кашлю, туберкульози горлових кровотеч. Під час війни 2014 року при задушенні газами згорілчиною горілчаної настонки корняка робили на горло компреси, також натирали груди і руки від кашлю. Вивар зілля з квітками приймають жінки від великих кровотеч. Цвай уртіка діоїка, кропова велика. Кропова, кропова велика, кропова жалка, жигалка. Родина уртіка цаяє. Лікувальні властивості кропової великої були відомі вже римлянам. Вони радили робити уртікацію кропивою при паралічах невралгії, ревматизмі. Пізніше почали вживати в медицині свіжі та сухі надземні частини. Зрідка використовували корняк і насіння. За кордоном широко вживають уртика діоїка. В райху б'ють свіжою кропивою при параличі, невралгії, ревматизмі, зупинці менсис, емульсію з насінням а на стоянку квіток та верхівок приймають при проносах і болях у животі. У Франції вживають спиртову настонку при опеченнях, екстракт кропиви при застарілих лішаях, екземі, проказі, малярії. У Райху та Франції використовують настойку рослини як сечогінний і кровоспинний засіб при носових та маткових кровотечах і при кровохарканні. В народній медицині Кам'янець-Подільської, Київської та Вінницької областях настоянку рослини з корняком або самого насіння вживають від туберкульози, від кашлю, від застуди. Свіжий сік рослини вживають при гоморойних кровотечах для припинення кровотечі при грудному болі. В Пермщині і Псковщині рослини вживають від кривавого проносу і кров. Хемтрели, черти звір і сонце хмарах мли. Всі люди тут бояться дихати грудьми, як миші. Шакалы прахнут крови, слуга пассе раба. В клеймованном айфоне панует дресуючи людей, мов звірів. Втоптав твою свободу, поправ людські права. Штампуючи корони, дракон каже нам, Гідність правду позабувши, кров, що лється рікою, Ренегаючи нігмакам, вівці йдуть на убой. All які йдуть на ліки при запаленні легенів. В Ярославщині настоянку рослини або насіння лікують болю в грудях, кровохаркання з легенів, геморойні і маткові кровотечі. Корня кропиви великої використовують як серцевий засіб. Дуже широко вживають у народній медицині уртікацію при паралічах, невралгії, ревматизмі, Кратаєгос е, э, кіртостіла. Глід зігнуто стовниковий. Глід. Родина розіця у народній медицині настоянку з квітів, з кореня. Іноді з лісків і гілок уживають від кашлю та застуди. Фір Кратаєгос моногіна, глід одноматочковий. Родина розіцає. Рослина живає так само, як і попередній вид від застуди і кашлю. Фюнф. Лаватера турінгіака. Собача рожа. Собача рожа, рожа польова. Алтейний корінь, родина мальвіцая. У Кам'янець-Подільській, Житомирській, Вінницькій та Сумських областях вивар рослини або квіток приймають від кашлю, застуди, туберкульозу, хрипоти в грудях, катару горла. На Полтавщині рослину теж використовують як заспокійливі засіб при катарі дихальних шляхів. По деяких районах вивар квіток уживають від жіночих кровотечі для викликання менсис. За Аненковим рослини мають такі властивості, як і Альтея officinalis – проскурняк. Зекс. Стахіс Офіціналіс. Буквиця. Буквиця, сердечник, грудний чай, родина лабі атая. Дивись першу групу. Значення рослини, що їх уживає населення не тільки в Україні, але й в інших країнах заслуговують на дальше вивчення їх з хімічного та фармакологічного боку, а в разі позитивних наслідків і на вивчення в клініках їх терапевтичної дії. В наведеній першій групі звертають увагу рослини одного роду, що представлені кількома відами. Наприклад, у першій у першій групі вроді Віола, Фіялка, види Віола Хірта, Мірабіліс, Епіпсіла, Рівініана. Всі вживають при серцевих захворюваннях. В другій групі рвіт діантус, гвоздики, представлений діантус е, ділтоїц, борпасі вант, що вживають виключно як кровоспинні засоби, також як і рід трифоліум, конішина, представлені такими видами Тріфоліум стрепенс, арвенса, елеганс, саві, медіум, альпестре, репенс. Четверта група з роду латірус. Два види латірус нігер. Сівестріс із роду Центаврія, Центаврія Ціанус, жаке використовують при захворюваннях нервної системи. В п'ятій групі від рід Румекс представлено трьома видами Румекс конфертус, Хідролапатум гудс, Кріспус від потентіла двома видами, потентіла ансеріна, альба які вживають при шлункових хворобах. В шостій групі, вроді Уртіка, Кропива, обидві Уртіки, Уренс та Діоїса, вроді Кратаєгус, Гліт, Кіртостіла, Фінгерт і Моногіна Джак використовуються на ліки від при хворобах органів дихання. Види полігонатум офіциналі – Мультифлором купина і маянтиумум біфоліум. Веспівка дваліста. Вживають при захворюваннях серця. Вони належать до родини Лілакая, до якої також належить конвалерія Маєліс, конваля ландиш. Уживання рослин близьких видів одного роду від одних і тих самих хвороб дає деякі підстави провести аналогію між спорідненістю близько ботанік ботаніка систематичних одиниць та однаковими лікувальними властивостями з одного боку і зв'язком щодо положення рослини в ботанічній системі і хемізмом з другого боку, що його встановив ще в 54 році Фрідріх Рохледер, а далі розвивали Іванов та Нілов. ЗАГС група засобів, що їх уживають при хоробах органів дихання. Ан. Уртіка Уранс, кропива жиганка. Кропива дрібненька, кропивка, жиж... жижевка, жигалка. Родина урті кацияє. За кордоном зілля вживали як кровоочищаючий засіб, насіння як обволікаючий засіб, а також при розслабленнях та грудних хворобах. У Франції при лікуванні кропивою дають перевагу Уртіка Уренс. В народній медицині обслідуваних районах вживають настойку рослини іноді з Уртіка Діоіца кропивою великою від кашлю, туберкульози горлових кровотеч. Під час війни 14 року при задушенні газами з горілчаної настонки корняка робили на горло компреси, також натирали груди і руки від кашлю. Вивар зілля з квітками приймають жінки від великих кровотеч цвай, уртіка діоїка, кропова велика. Кропова, кропова велика, кропова жалка, жигалка. Родина уртіка Цаяя. Лікувальні властивості кропової великої було відомо вже римлянам. Вони радили робити уртікацію кропивою при паралічах, невралгії, ревматизмі. Пізніше почали вживати в медицині свіжі та сухі надземні частини. Зрідка використовували корняк і насіння. За кордоном широко вживають уртіка діоїка. В райху б'ють свіжою кропивою при параличі, невралгії, ревматизмі, зупинці менсис, емульсію з насінням Она стоянку квиток до верхівок приймають при проносах і болях у животі. У Франції вживають спиртову настонку при опеченнях, екстракт кропиви при застарілих лишаях, екземі, проказі, малярії. У Райху та Франції використовують настойку рослини як сечогінний і кровоспинний засіб при носових та маткових кровотечах і при кровохарках. Народній медицині Кам'янець-Подільської, Київської та Вінницької областях настоянку рослини з корняком або самого насіння вживають від туберкульозу, від кашлю, від застуди. Свіжі сік рослини вживають при гоморойних кровотечах для припинення кровотечі при Вперше її псковщині розтаноживають від кривавого проносу і кровохаркання. В Сибіру і на Кавказі лиски тут на ліки при запаленні легенів. Ярославщині настоянку рослини або насіння лікують болю в грудях, кровохаркання з легенів, геморойні і маткові кровотечі. Корня кропиви великої використовують як серцевий засіб дуже широко вживають у народній медицині, уртикацію при паралічах, невралгии, ревматизме. Кратоегу е, кіртостіла. Глід зігнуто стовниковий. Глід. Родина розіця у народній медицині на стонку з квітів, з кореня іноді з лісків і гілок уживають від кашлю та застуди. Фір Кратаєгос моногіна, глід одноматочковий, родина розіцає. Рослини вживають так само, як і попередній вид від застуди і кашлю. Фюнф Лаватера Турінгіака, собача рожа собача рожа, рожа польова, алтейний корінь, родина Мальвіцая. У Кам'янець-Подільській, Житомирській, Вінницькій та Сумських областях вивар рослини або квіток приймат від кашлю, застуди, туберкульозу, хрипоти в грудях, катару горла. На Полтавщині рослину теж використовують як заспокійливі засіб при катарі дихальних шляхів. По деяких районах вивар квіток уживають від жіночих кровотечі для викликання менсес. За Аненковим рослина має такі самі властивості, як і Альтея офіціналіс, проскурняк. Зекс. Стахіс офіціналіс. Буквиця. Буквиця, сердечник, грудний чай, родина лабі Атая. Дивись першу групу. Значення рослини, що їх оживає населення не тільки в Україні, але й в інших країнах заслуговують на дальше вивчення їх з хімічного та фармакологічного боку, а в разі позитивних наслідків і на вивчення в клініках їх терапевтичної дії. На першої групи звертають увагу рослини одного роду що представлені кількома відами. Наприклад, у першій у першої групи роді віола, Фіялка, види віола хірта, мірабіліс, епіпсіла, рівініана. Всі вживають при серцевих захворюваннях. В другій групі рвіт діантус, гвоздики, представлений діантус е, ділтоїдс борпаси вант, що вживають виключно як кровоспинні засоби, також як і Тріфоліум трифоліум, представлені такими видами Тріфоліум стрепенс, арвенса, елеганс, саві, медіум, альпестре, репенс. Четверта група з роду Lathyrus. Два види Lathyrus нігер. Сівестріс із роду Центаврія, Центаврія ціанус, жаки використовують при захворюваннях нервної системи. В п'ята групі від рід Румекс представлено трьома видами Румекс конфертус, Хідролапатум гуц, Кріспус від потентіла двома видами, потентіла ансеріна, альба які вживають при шлункових хворобах. В шостій групі вроді уртіка, кропива, обидві уртіки уренс та діоїса, вроді кратаєгус глід, кіртостіла фінгерт і моногіна джак використовуються на ліки від при хворобах органів дихання. Види полігонатум офіциналі – мультифлором купина і маянтиумум біфоліум. Веспівка дволіста. Вживають при захворюваннях серця. Вони належать до родини Лілакая, до якої також належить конвалерія Маєліс, конваля ландиш. Вживання рослин близьких видів одного роду від одних і тих самих хвороб дає деякі підстави провести аналогію між спорідненістю близько ботанік ботаніка систематичних одиниць та однаковими лікувальними властивостями з одного боку і зв'язком щодо положення рослини в ботанічній системі і хемізмом з другого боку, що його встановив ще в 54 му році Фрідріх Рохледер, а далі розвивали Іванов та Нілов. The medical uh, plants used by the popular medicines of Ukraine on the right side of the Dnieper. In this booklet, uh, will first be explained how in the last decades the interest in new plants increased in several countries, also in Ukraine, and how new medical plants of the Ukrainian flora were introduced in medicine. On the basis of the knowledge found by the author among the Ukrainian people on the right side of the Dnieper, the most important medical plans, the learning of which must be requested, are communicated here. These medical plans are divided by the author on the basis of the therapeutic qualities into the following groups. Ма я bifolium, Mayflower, May Lily, Polygonatum, Solomon Seal, Polygonatum multiflorum, Many flowered Lily of the Valley, Nymphaea alba, White Water Lily, Nufar Luteum, Yellow Water Lily, Sedum Acre Pepper Crop, Viola Hirta, Horse Violent. Stachys officinalis, Wood Bethany. Nicandra Physaloides, Adam Apple. Cercium Revolare, Link. 2. Step take medicaments and medicaments against Woman diseases. Еквізетом Арвенса Коман Хорстел, полігоном Авікуляре Кут Грес, Діантус е, Діотес Меден Пінк, Діантус е, Борбасел Вант, Делі Фінум Консоліда Бренчинг, Піонія Офіціналіс Піоні, Папевер Роес Корн Попіл. Cap Ros. Guillaume Urbantum, Avonsroot. Filipendula ulmaria, Meadow Sweet. San eh, Gvisorba officinalis, Great Barnet. Trifolium uh, eh, Hop Tefol. Trifolium arvense, Hare's Foot. Trifolium repens, White Clover, White Tefol. Trifolium elegans Savi alsicea clover. Trifolium medium meadow clover. Trifolium alpestre all heated clover. Medicaments against fever Narcissus Narcissus Ranuncula A Upright meadow crowfeet Lepidium ruderale, pepperwort. Sedum acre, wall pepper, pepper crop. Parnassia palustris, grass of Parnassus. Peocedanum cervaria, hartswort. Pimpinella saxifraga, burnet sassafrage. Fear, medicaments against nervous affections. Potentilla anserina, silverweed, goose tense. Potentilla argentia, silverweed. Latirus uh, has P. Latirus uh, sylvester, wood P, Centauria cyanus, corn flower. Centauria jaquea, red. Fünf, medicaments against stomach and bowels diseases. Iris pseudocorus, yellow flag. Rumex confertus, wild. Rumex hydrolapatum, water dog. Rumex crispus, scarlet dog. Potentilla anserina, silverweed. Filipendula hexapetala, dropwort. Sanguisorba officinalis, great Barnet. Litrum salicarbia, purple loose strife. Lazar pit, pitium uh, latifolium, white gentian тянула britannica, Скей Warp. Zex Medicaments Against Diseases of the Breathing. Urtica Urens Small Nettle. Urtica dio, Diolka. Stinging Great Nettle. Кротоегос киртостела, White Thorn. Кротоегос моногина, common how turn. Lavaterra thuringiaca 3 mellow. The author emphasizes that the use of the above mentioned nearer species or one family of medical plants in the popular medicines against the same diseases finds an analogy in the relationship of new species of the botanic system, an equal medical qualities on one side and the order of the plants in the botanic system according to their chemical quality on the other side. These relations were found for the first time by Friedrich Rochleder in uh, 1854 and later on Ivanov and Nilov developed this theory. theory. Schluss. Osage, die Hellpflanzen, welche in der Volksmedizin der Ukraine rechts den des Dnieper verwendet werden. In dieses Abhandlung wird ein einleitend erklärt, wie in den letzten Jahrzehnten das Interesse an neuen Pflanzen in verschiedenen Staaten, auch in der Ukraine, zugenommen hat und wie neue Heilpflanzen aus der heimischen Pflanzenwelt in die Medizin eingeführt wurden. Aufgrund der äh, Kenntnisse, die Autorin selbst bei dem ukrainischen Volk rechts des Dnieper, gesammelt hat, teilt sie die wichtigsten Heilpflanzen mit, deren Erlernung gefordert werden muss. Dieses Heilpflanzen teilt wir Verlasserin aufgrund der therapeutischen Eigenschaften in äh, folgende Gruppen ein. Die Autorin betont, dass die Verwendung der oben Giganten nacheren Arten einer Gattung der Heilpflanzen ihrer Volksmedizin gegen dieselben Krankheiten eine Analogie Darstellt zur Verwandtschaft nach Arten des botanischen Systems und gleicher Heilkenschaften Synersis und zur Einordnung der Pflanzen im botanischen System nach ihren chemischen Eigenschaften. Andererseits diese Zusammenhänge hat zum ersten Mal Friedrich Rochleder 1154 festgestellt und später haben Ivanov und Nilov diese Lehre weiterentwickelt. Schluss. Зміст. Група вступ. Вступ. Цва група рослини з їх терапевтичною дією. Перша група серцевих засобів, друга група кровоспинних і маткових засобів, третя група протипропастичних засобів, група рослин, що їх уживають при нервових захворюваннях, група шлункових засобів, група засобів, що їх уживають при хоробах органів дихання. Драй пояснення скорочених нас місцевості, фір, список використаної літератури фюлінг показник латинських назв рослини. Зекс показник українських назв рослини. Друкарня, друкарня А. Білоуса. Аугсбург. Фраун Турстер. Нон Унфірцик Шлюз. скупая ера, ера техногена, по городу людства тьма. Буду вам поверить, церкви мол борделе, нас чекає море чума. Нерви не стримати, думки не зламати, діяти дозором собак. Без людей борделі, без душі моделі, не обличений сні на шматки розірвані орбіти, животи і за тебе набіти, Відете, згорають неофіти, тільки, тільки, тільки не ти. Стій за ніколи святою водою, навіть знаючи, що всі вокруг вкололись. vežioji įvairių šalis toj trapoji, kad aš po Grozije, po Vavilonų.